Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 17, 1934 Isinilang si Archbishop Oscar Cruz sa Balanga, Bataan. Nakamit niya ang kanyang seminary training sa University of Santo Tomas Central Seminary. Nakuha niya ang kanyang theology studies sa Lateran University – at naordinahan bilang pare sa edad na 27 habang nagsimulang maging obispo sa edad na 41. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.